الحلق الباب الحلق والجلوسي في المسجد سيد بخاري رحمه الله مسجد وترماء ومسجد هذا شكل دور ترماء لا معشر لا فاسد اثناء أبو الباب رحمه الله ابن عمر بن عاصم رضي الله عنهما يكي بيش شيء في عمبارنا صلى الله عليه وسلم وفي عمبار صلى الله عليه وسلم من بارديده Və dedi ki, nə deyirsən gecə namazı barədə? Və bunu göstərir ki, sual verən olsun bədəvi idi və gecə namazından soruşurdu. O xütbədə. Və Peyyambar sana heç demədən dedi ki, gecə namazı iki rükidir. Yəni, iki rükət, iki rükət, iki rükət olar. Lakin əgər biriniz qorxsaz ki, vitirik ola bilməyəcəksiniz, vitri qılıb yatar. Əlindir. Və həmişə deyərdir Rəsul sallallahu aleyhi günümüzün ən axırıncı namazını bitirməyin. Deməli, günümüzün ən axırıncı namazını bitirməyin. Bu hədis göstərir ki, yəni, birinci gecə namazının, yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə tövsiyə eləyib, həmçinin xüsusən də vitrə. Yəni vitri itməsin deyə deyib ki, əgər dura bilməsən və gecikdirən, gecikdirsən, yəni gecə namazını duranmasan, onda vitri qoy yat. Vitri namazı mühümdir namazların içində. Həmçinin də yoxsa vitri namazı ən axırıncı namaz olmalıdır. Yəni, tutaq ki, uşağı qılırsan, sünnətdən qılırsan, əgər gecə namazına qalxacaqsansa, bitir qılmırsan. Bitir saxlayırsan, gecə namazı qılandan sonra bitir qılırsan. Ən axırıncı namaz bitir olmaq. Amma yox, əgər qalxmayacaqsan gecə namazına, onda bitir qılıb yat. Aydındır? Və bunun yolu belədir, bitir namazı qılmağına. Sonra yenə Buxarı Rahimullah İbn-i başqa cür ləfslə gələn e, hədisin burada qeyd edir. Ee, sonra yine bir hadis getirir. Burada Abdullah bin Abi Talha rivayetinde o da, o da Abi Vakıd'ın leysine rivayette diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteydi birden üç nefer geldi. O da bizim ders verirdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sohbet edildi üç nefer geldi. Biri gitti o halka idi, meclisiydi. Ölüm meclisi. Biri getdi, ikisi yaxınlaşdı o məclisə. Biri deməli bir ara gördü halqanın içində, kirdi arada oxurdu. Amma biri isə halqanın ən axırında oturdu. Və Peyyambar sağsın bu, bulan bu üç nəfəyə fikir verdi. Və dərsi qıtağına, yəni söhbəti qıtağından sonra dedi ki, yəni sizə üç nəfərdən xəbər verin. Amma O birinci hansı ki, yaxınlaşdı, xalqan arasında yaxınlaşdı, Allah subhanətlərə yaxınlaşdı. Amma deyir, ikincisi hansı ki, utandı, qırağda çıxdı, Allah subhanətlərə utandı. Amma deyir, üçüncü isə üz döndərdi, Allah taala da ondan üz döndərdi. Və bu hədis də göstərir elm məclisinin, meçiddə halda olub elm məclisi, zikir məclisinin fəzilətini və orada oxumağın da fəziləti. Bəzi qardaşlar, məsələn, fikir vermir. Məsələn, 5 dəqiq oturur, qulaq gedir. Bəlkə özünə zərər verir. Bəlkə oturub bir şey, bir dənə faydansız söz faydalansan, sənin üçün dünyanın arasından xəllidir. Ali ibn Abi Talib deyirdi ki, əgər mən bilsən ki, kimsə mənə bir dənə hərif öyrəti, dəvənin inib gedərdim, harada olsa olsun. Və lakin təkəbbürlü, hansısa xarab fikirlərdə olmaq, şübhəli olmaq və ya müəyyən hallarda olmaq məhrum edir o insanı elm məclisindən. Harada elm məclisi görünür, otur qulaq. Təbii, əgər birdən zərərli üçün olsa gedə bilərsən, ancaq belə isə gələ oturasan. Laq heç nə başa düşməsən də savaba nail olacaqsan. Çünki məşhur hədisdə necə gəlir? Deməli, mələklər, arzə mələklər var, belə məclislərə axtarlar, yer üzündə. Səyahətçi mələklər deyil Allah. Və onlar elə ki, tapırlar belə məclislərə məclisini, üzülürlər, üst-üstə, üst-üstə təhsə məhəcəm. Və Allah s.ə.q. soruşur, Bəs onlar kimi nə şığırlara deyib, bəs sən savabına nail olmaq üçün. Bəs sizlər nə istəyirlər mənə? Dilər cənnət istəyirlər. Allah bilir, Allah sor. Deyir, onlar mənə cənnəti görüblər, cənnət istəyirlər. Deyir, yox. Deyir, gör, görsəydilər necə istəyərlər. Yəni, görmür, görmür istəyirlər, necə? İşdən gücdən artıq gəlirlər namazlarına salmağa. Sonra deyir, yaxşılara qorxurlar. Buna çəkinirlər, deyir, sənə cəhənnəmdən kilolarla ötürür yatağını. Yox. Bax, indi görsəydilər, necə qorxardılar, necə çəkinərdilər. Və belə və belə uzun hadisdə və sonra Allah subhanətlə deyir ki, mələklərə yəni şahid olun ki, hamınız mən ona bağışladım. Lakin orada deyirlər mələklər ki, ya Rəbb, biri var orada, yoldan keçəndir, niyyəti olmayıb ölüm məclisi hələ belə oturub gözləyir kimsə. Ki, onu bağışlayın. Yəni, belə məclislər, elm məclislər, yəni, tərkəmək düşkün deyil. Otur 5 dəqiqə. Allah hər, mən sənə deyim, oturursan adam var, oturur, kitablarla oxuyur. Lakin belə hər nə olursa 5 dəqiqə, 5 dəqiqə faydalıdır. Gündə bir şey öyrənir, görsən, həm Rasul Salsan sözlərini oxurur, hədis şərif, Həmçinin faydalar var, bizə elm lazımdır. Elm olmanda görürsən çoxlu müşkilələr də olur. Elm olanda isə o müşkilələr az olur. Anladın mı? Allah şuna olsun.